sljedeće pitanje glasi, assalamu alaikum, kakav je to duha namaz, kako se nijeti i kad ga je najbolje klanjati? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Salatu duha je namaz koji se klanja u periodu nakon izlaska sunca od 20 minuta pa do predpodne namaz. Znači, čitav taj period se zove duha, ali pravo od njegovo vrijeme, znači prvo početno vrijeme, po izlasku sunca nakon 15-20 minuta, i to je najodabranije je da rob nakon obavljenog salatul feđra sabahskog namaza spominjući Allaha subhanahu wa ta'ala učeći Kur'an i slično na jutru dočeka da se sunce pojavi i onda klanja dva rekata ili dva plus dva plus do osam rekata to se zove salat duha nijet je srcem znači da klanjamo na filu to, u tom periodu u tom vaktu i Allah subhanahu wa ta'ala taj namaz nije propisao strogim ali je odabrani znači od namaza koji se klanja i koji što je navika odabranih robova da jutrom dočekaju upravo jutros nakon sabaskog namaza da ponovo imaju namaz koji nije obavezan